Добре, що свекор на годинниках нічого не тямить, а на сорочках тим паче. Мужики, хорош про політику. Ты, Сонечка, лучше расскажи, как живешь. В институте, говорят, работаешь. Зарабатываешь неплохо? Втрутилась свекруха. Да когда она, мать, плохо зарабатывала? Иной мужик столько в дом не несет, как Соня. Это я тебе по-честному скажу, дочка. Чего Максимке-то надо было? На первое мясо, на второе мясо, компот и тот с мясом. Я как к вам приеду, только мяска-то и поем волю. Одет, выстирано, выглажено, в дому чисто. Чего тебе, дураку, надо? Нет, любовь у него». Привозил он в прошлом годе свою эту. Ну как ее мать звать? Ты у меня, старый, не спрашивай. Я ее и не видела-то. Я, Сонечка, веришь, нет, вот так возле окна сижу, они заходят. Максимка говорит, вот, мол, мама моя жена, знакомься, Рая зовут. А я как сидела спиной, так и сижу. Не знаю я, говорю, никакой Раи. У тебя жена есть ее, Софьей зовут, эту знаю. А как ты каждый год жениться будешь, то я и всех имен не упомню. Побыли они у нас день, веришь, нет. Я ей здрасте не сказала, а на другое утро собрались и уехали. Вот и весь мой сказ. Даремно вы так. Максим ваш сын. він хороший. Хоч і дурной, додав батько. Хоч і дурний, погодилася Софія. Її обтяжувала ця двозначна сцена, п'яно відверта розмова батьків у присутності зацікавленої особи, яку вони вважали сторонньою. А то й та ще й ці розмови про партію, партвнески, що це значить брехня для електоральних ігор чи все ж бодай трохи правда. Дорога від Севастополя від мису Айя звивалася уздовж південного берега, обминаючи мальовничу Ласпінську бухту, над якою нависали величезні кам'яні скелі, спляча красоня з одного і чернець та жаба з іншого. Це величне нагромадження каміння збудило Софії якісь неясні, дитячі скоріш усього спогади каміння каміння, сіре, могутнє, віками незмінне. Нас не було, а ці каменюки так і висли над морем, оберігаючи спокій якихось викопних динозаврів. Нас не буде, не нас особисто, а цивілізації взагалі. А вони майже і не зміняться, хіба трошки відшліфують шорстку поверхню вітри. Максиме, зупини раз по раз просила Софія біля купи якогось дуже вже милого серцю каменюча. Борисе Аркадіючу, сфотографуйте мене отут. Бо стільки усміхався, чого хоче жінка, того хоче Бог, і фотографував то на тлі каменя, то верхи на ньому, то ледве що не з пригортанням до гладенького чи шорсткого боку химерного витвору землі, води і вітрів. Лялечко, ти мене дивиш, дивні уподобання. Вперше зустрічаю людину, яка палала пристрасть до такого, чесно кажучи, малопривабливого і естетичного видовища. З твоїми витонченими смаками я уявляю тебе радше босою у траві, десь у квітах, серед зелені дерев, у лісі. У траві, щоб мені покололо ніжки що богидні отруйні комахи покусали, а змії, ящірки, скорпіони, жаби, черепахи, гіпопотами, не знаю, хто там іще водиться у тих ваших лісах, погризли на смерть. Ні, вибачайте, по лісах ви якось саменькі, без мене. Там колючки, кропива, а я собі тут біля камінчиків зостанусь. І це я чую від поетеси. Софія заклякла. Звідки він знає? Вона точно пам'ятала, що ніколи при босові не читала своїх віршів і не згадувала ні словом про книжку.